Հանրայինի եթերում լրատվության ժամը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողի հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Արցախի պաշտպանության բանակում անցկացվել են մարտական պատրաստականության հանկարծակի ստուգումներ զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություն Մարտունի քաղաքում։ Արցախի մեկուսացման նողված ադրբեջանի քաղաքականությունը հակառակ արդյունքի է հանգեցնում։ Աշխատանքային նորվա փոփոխություն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 7-ին ժամը 13:50-ի սահմաններում Արցախի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում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 Փետրվարի 6-ից 7-ը Արցախի պաշտպանության բանակում անցկացվել են մարտական պատրաստականության հանկարծակի ստուգումներ, որոնց պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նասականյանի ղեկավարությամբ ներգրավվել են պաշտպանության բանակի միավորումների եւ մի շարք զորամասերի վարչակազմերը, ղեկավարման եւ ապահովման մարմինները։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության, գործողությունների համադրման եւ փորձի փոխանակման ծրագրի համաձայն համաբանակային նշանակության գործընթացներին հետևում էին նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչները, գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Ակոբյանի ղեկավարությամբ։ Համաձայն ստացված ներմուծականների ստուգումներին ընդգրկված բոլոր կառույցներն ու ստորաբաժանումները բերվել են բարձրաստիճանների մարտական պատրաստականության վիճակի, ցավալվել նախատեսված կենտրոնացման եւ մարտական կիրառման շրջաններում, ապա անցել առաջադրված խնդիրների կատարմանը։ Մարզումների ընթացքում ըստ պայմանականորեն զարգացող մարտական իրադրության պահանջների Առանձին ուսումնամարտական առաջադրանքներ են կատարել նաև մասնակից զորամասերի տարբեր ստորաբաժանումներ։ Վերադաս հրամանատարությունում կընտրել է ներկայացվող զեկույցները, հետևել իրականացվող գործընթացների համապատասխանությանը ներկայացվող պահանջներին, ընդցակում նաև ուղղորդելով եւ որոշակի շտկումներ կատարելով իրականացվող աշխատանքներում։ Մասնակից բոլոր օղակի հրամանատարները, միավորումները, զորամասերն ու ղեկավարման մարմինները դրսևորել են մարտական պատրաստականության պատշաճ մակարդակ։ Դրանց արդյունքում կատարելագործվել է բանակի ղեկավարման համակարգը, զորատեսակների եւ զորամասերի ներդաշնակման մակարդակը, մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների բերվելու ունակությունները։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, արդյունքների ամփոփման ժամանակ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարն ու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը բարձր են գնահատել իրականացված մարտական պատրաստականության միջոցառումները եւ փաստել, որ Պաշտպանության բանակն ունակ է ժամանակին եւ համարժեք արձագանքելու օպերատիվ մարտավարական իրադրության զարգացումներին եւ ըստ այդմ արդյունավետորեն հակազդելու հակառակորդի հավանական գործողություններին։ Զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություն Մարտունի քաղաքում հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Մարտունու հաղթանակի հրապարակում մեծ հրամանատար Մոնտենեգրոյանի ոչեղեն ներկայությամբ նրա արձանի մոտ տեղի ունեցավ զինվորական երթման հանդիսավոր արարողություն շրջանի տարածքում տեղակայված են զորամասի նորակոչիկ հայրենիքի պաշտպանները մարտական դրոշի ներքո հանդիսավոր երթում տվեցին հավատարիմ լինել հայրենիքին ու պատրաստական կյանքի գնով հայրենիքը պաշտպանելու Եսման արարողակարգն ավարտելուց հետո նորհավորանքի եւ բարեմաղթանքի խոսքեր ասած Եզորամասի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Տոգնդապետ Մայր Սարգսյանը հակիր ներկայացրեց Զորամասի անցած փառավոր ուղին։ Ծնողներին վստահեցրեց, որ իրենց լեզվին, որ զավակները գտնվում են հուսարի սպաների հոգատարության ներքո։ Անցած բոլոր խոսքերում գերակշռում էր այն մաղթանքը, որ զինվորները հավատարիմ լինեն երթմանը եւ շարունակեն նախնիացուրց գործը, որ ծառայության առաջկա երկու տարին զինվորների համար լինի նորովի կայացման եւ ինքնահաստատման տարիներ, լեցուն հայրենասիրության եւ հայրենապաշտության բազմազան դասերով։ Վերջում ներկաները զորամասի հոգևոր սպասավորի հետ միասին աղոթեցին, որ Աստծո աչը միշտ հովանի լինի հայրենիքի պաշտպանի վրա։ Ունենանք կայուն եւ հարատև խաղաղություն։ Զինվորը հայրենիքի սիրտն է։ Պետք է ամեն վարքյան պատրաստենի պատերազմի։ Բայց թող որ բանակում ստացած ռազմական գիտելիքը երբեք ռազմի դաշտում հետ կչուրա նրան։ Դուք լսում եք լուրեր։ 2018-ն Արցախի համար հոբելյանական տարի է։ Մեր ժողովուրդը նշում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Տոնակատարության գազམ་ակերպման եւ համակարգման պետական հանձնաժողովը հայտարարված մրցույթի արդյունքում արդեն ընտրել է 30-ամյակի լոգոն միջոցառումների ծրագիրը։ Ղարաբաղյան շարժման ազգային ազատագրական պայքարի հոբելանական տարեթվին 30-ամյակի նվիրված միջոցառումները, պահպանելով 30 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակացույցը, պաշտոնապես կմեկնարկեն փետրվարի 10-ին։ Սակայն հանրապետության դպրոցներում ընթացիկ ամսվա սկզբից արդեն մեկնարկել են Արցախի համար պատմական իրադարձություններին նվիրված միջոցառումները։ Ուղտասար Շաքարի դպրոցի տնօրեն Վոլոդե Հակոբյանյանը տեղեկացնում է, որ Ամսի 1-ից Հանրապետությունում հայտարարված Ղարաբաղյան շարժման 31-ի միջոցառումների միամսյակ եւ ինչպես բոլոր դպրոցներում, այնպես էլ դպրոցում նախատեսված 9 եւ ավելի միջոցառում այդ միամսյա ընթացքում աշակերտներին պիտի տանինք ահոյի զոհված Մերզելու գյուղը, փաստաբավերական ֆիլմերի դիտում Ղարաբաղյան շարժման մասին, սլայդ շոու, այսինքն երեխաներին գործնական շատ են հանձնարարվելը տանը պատրաստին Ղարաբաղյան շարժման սլայդ շոու հաջախլան ենք Զորամաս, Զորամասի Արորյան ցանոթանալու նպատակով Զորամասի հետ կազմակերպվելն ռազմամարզական միջոցառում այսինքն շախմատա, ֆուտբոլա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մեկ ամսվա ընթացքում ինը միջոցառումը փոքրիկ դպրոցի համար տնորենը ծավալուն ծրագիր է համարում։ Մյուս կողմից նշվում է այնպիսի իրադարձության հոբելանական տարեթիվ, որի մասին ասպար կարելի է խոսել, պատմել մատաղ սերնդին։ Եվ շատ է մեր դպրոցի համար ինը միջոցառումը։ Երեխաների քիչը պայմանեն սողան եւ քիչա։ Քիչա այն իմաստով, որ տարաբերան շարժումը մած հասկացությունն է եւ անվերջ միջոցառումն է կարելի արած տարաբերը տարաբերել 30 աշակերտ ունեցող Ուխտասարի դպրոցի աշակերտների մասնակցությամբ միջոցառումները կկազմակերպեն ոչ միայն կրթօջախի կոլեկտիվի համար, այլ գյուղացիների, ինչպես նաեւ տոնական ծրագրով դպրոցի սաները կներկայանան պաշտպանության բանակի N Զորամաս։ Իդեպ Զորամասի հետ համագործակցությունը մշտական բնույթ է կրում դպրոցում ամես մեկ անգամ պարտադիր կամ մենք ենք նամ զորամաս կամ իրան զորամասից ենք համագործակցություն գյուղներ չարաշոտ նաև ռազմահայեցական բոլոր միջոցառումների համատեղ պլանի համաձայն։ Զորամասի հետ համագործակցությունը նպաստում է նաև նախնական զինվորական պատրաստվածության դասերն անցկացնել հավուր պատշաճի։ Ի դեպ նախնական զինվորական պատրաստության ուսուցիչը պատերազմի մասնակից է նախկին ազատամարտիկ։ Այդ հանգամանքն էլ բավականին նպաստում է ռազմահայրենասիրական դաստիարակչության գործին, ասում է տնորենը։ Ինքը օրինակա ծառայում ապագա սերունդը, որովհետև անցկացած մարտական օղ է ունեն, չնայած նա որ 90-ական թվականին ընդամենը եղել է 17-18 տարեկան երիտասարդ։ Միավորված տղա եւ իր անցած մարտակայան ուղին է պարզապես այդ ինքի պատմա, ես նույնիսկ լինելով ավելի չափված ապշում եմ։ Ընդ որում ինքը վերջա պատմածակեցած, այլ ուրիշ ինստավես կարող ու համադրվում եմ պատմածի հետ, մի քիչ ինքը նույնիսկ համեստություն։ Բելլալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի հայտարարությունը վկայում է այն մասին, որ Ֆրանսիայի հասարակության համար անընդունելի են Ադրբեջանի փորձերը Ֆրանսիային պարտադրել իր կասկածելի առաջարկները, որոնք հակասում են ժողովրդավարական նորմերին։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անի Սարգսյանը, մեկնաբանելով Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի հայտարարությունը, որով դատապարտվում է Ադրբեջանի կոչը Ֆրանսիայի իշխանություններին թույլ չտալ Արցախի քաղաքացիների մուտքն այդ երկիր։ Անի Սարգսյանն ընդգծել է. Ակնհայտ է, որ Արցախի մեկուսացմանն ուղված ադրբեջանի քաղաքականությունը հակառակ արդյունքի է հանգեցնում։ Բավական է նշել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող 3 երկրներից երկուսում՝ Ֆրանսիայում եւ ԱՄՆ-ում, քաղաքական շրջանակների ներկայացուցիչները հանդես են եկել իրենց կառավարություններին ուղղված կոչերով՝ ուղիղ շփումներ հաստատել Արցախի իշխանությունների հետ։ Համոզված ենք, որ հակամարտությունը չի կարող որպես պատրվակ ծառայել հրաժարվելու ուղակի կապեր հաստատել Արցախի իշխանությունների հետ։ Հակառակը, Արցախի ներգրավումը միջազգային գործընթացներին նոր ազդակ կհաղորդի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ասել է Արցախի արտգործնախարարության մամուլոխոսնակը։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հունվարի 17-ին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում Ֆրանսիայի ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպմանը կոչ էր արել Ֆրանսիայի իշխանություններին այդ երկրի տարածք թույլ չտան մուտք գործելու նրա խոսքով Ղարաբաղցի անջատողականներին։ Ադրբեջանում նախագահական ընտրությունների ժամկետի տեղափոխման եւ արտահերթ ընտրությունների անցկացման պաշտոնական պատճառներն ու նպատակները անշուշտ ադրբեջանական ընտրազանգվածի խնդիրն են։ Մեզ առավելապես մտահոգողը այդ իրադարձության պայմանավորված շփման գծում իրադրության հնարավոր սրման բացառումն է։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի ներքին խնդիրներն ու դրանցով պայմանավորված ադրբեջանական հասարակության վրթովմունքն իշխանությունների կողմից լրացվում է հիմնականում շփման գծում հերթական արկածախնդրությունների միջոցով, կարելի է ասել սովորական երևույթ է դարձել։ Քաղաքագետ Ռանդ Մելիք Շահնազարյանը նկատում է, որ այս առումով շնորհիվ հայկական դիրքերի տեխնիկական համալրման Ադրբեջանի հնարավորությունները զգալիորեն նվազել են։ Միևնույն ժամանակ, ըստ նրա, Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը միջազգային հանրության կողմից անհամարժեք ընկալում չի գտնում իրավիճակը լարելու ռեսուրսներն են սպառում, որովհետև ինչքան իրենք գնում են համուր տրենդերին հակառակ եւ սպառման դառնում տարածաշրջանի համար, այնքան իրենք ավելի են մեկուսացվում միջազգային հանրության կողմից։ Դրա համար հասկանում են, որ շատ անվերջ լարել այլևս չեն կարող, պետք է ենցանեն, որ դա իրենց քաղաքական վտանգ վնաս չպատճառի, այսինքն լարվածությունից ակնկալող շահը ավելի շատ լինի, քան հնարավոր ռիսկերը։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների ժամկետի տեղափոխումը Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով կապված է ավելի ավելի շատ ներքին, քան արտաքին գործոնների հետ։ Դա միաժամանակ եւ Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունների ստվերի ներքո միջազգային հանրության համար աննկատ ընտրությունների կազմակերպումն է եւ քաղաքական հակարակորդների զրկումն ընտրապայքարին լիարժեք նախապատրաստվելու հնարավորությունից եւ մի շարք այլ հանգամանքներ։ Ինչ վերաբերում է սահմանում իրավիճակի հնարավոր սրմանը, ապա քաղաքագետի համոզմամբ ամենայն դեպս լայնածավալ որևէ ձեռնարկ չի լինի։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի մոտ սկսվել են առաջին խորքային հորի հորատման աշխատանքները։ Հիդրոսերվիս ընկերության տնօրեն Վալերի Հարությունյանն ասել է, որ մոտ 6 ամսից ռոռոկման համակարգն ամբողջովին փոխված կլինի, անխափան ջրամատակարարում ապահովելով շրջակա հողատարածքներին։ Ռոռոկման ժամանակակից համակարգի ստեղծումը նոր ворակ է հաղորդելու Արցախի բարենային անվտանգության ապահովմանը եւ գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Այն նպաստելու է նաև գյուղական բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, մշտական ու երաշխավորված աշխատատեղեր ապահովելով շրջաններում, նշել է Վալերի Հարությունյանը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության Առողջապահության նախարարությունների եւ Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության համատեղ նախաձեռնությամբ առողջ ապրելակերպ ծրագրի շրջանակներում հադրութում կազմակերպվել են Bubble Football խաղ եւ դասախոսություն, թմրանյութերի եւ ծխախոտի վատ ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա խորագրով։ Երիտասարդության շրջանում անհրաժեշտ է բարձրացնել օրգանիզմի վրա թմրանյութերի եւ ծխախոտի վնասակար ազդեցության մասին տեղեկացվածության մակարդակը։ Թմրանյութերը, ինչպես նաեւ ոգելից խմիչքները, կախվածություն են առաջացնում մարդկանց մոտ, վնասելով նրանց առողջությունը, ասել է շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հարությունյանը։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Արցախ գազփակ բաժնետիրական ընկերությունը իրազեկում է, որ ներմիացման աշխատանքների իրականացման նպատակով Փետրվարի 9-ին ժամը 10-ից 12-ը կդադարեցվի Ստեփանակերտի ներքոնշյալ հասցեների բնակիչ բաժանորդների եւ հիմնարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը։ Տիգրան Մեծի 33, Տիգրան Մեծի առաջին փակողի 4, առաջին փակողի 6, առաջին փակողի 8 Արաքելյան Նրբանցք, Արաքելյան առաջին Փակուղի, Իվանյան, Իվանյան Նրբանցք, Իվանյան Պուրակ։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։